sub tuum presidium confugimus, sancta Dei Cenetrix, nostras deprecationes ne dispicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, meditriatix nostra, advocata nostra, consolatrix nostra tuo filio nos reconcilia tuo filio nos comenda tuo filio nos representa